Každopádne, prerábával som sa v starých fotkách a je to zvláštne. Za celý ten čas, čo sa poznáme, máme spolu iba túto no jednu momentku z práce. Vôbec sa nezmenil. A ja tam mám ešte dlhé čierne vlasy, ako by mi niekto namaloval. Ďakujem. Dajte si niečo. Zdravie. Hej. Nedí. Takže sa máš fajn? Nevyzerá, že sa máš, no. Dobre, možno trochu zanedbané, ale to je asi nás mnohých do dokonku, nie? <laughs> Dobre, tak. Tak čo teraz len robíš? Čítaš všetky tie knihy, čo si čítal? Pozerám telku a pijem žin. To je všetko. Inak nerobíš nič? Snažím sa máš byť nejaké veci. <laughs> Takže máš trochu pohybu. Hej, trochu. Práca ti nechýba? Nie, nechýba. Áno, áno, chýba. Nie, nechýba. Chceš drink? Je pol desiatej, pár minút. Naozaj? Áno. Mm. Pol desiatej áno najvyšší čas. No, dobre. Tak mrzí ma, že som neprišiel skôr, ale mohol by som sa zastaviť, ja neviem, aj budúci týždeň, ak chceš. Tak by ti nevadilo, keď nejakú mal. Sedel som tu vyzve. A zrazu som videl, ako sa niečo naraz tmy. Bol to výjav, na ktorý som roky nedokázal vôbec pomyslieť a zjedol sa presne tak, ako všetky ostatné z obrazu. Ja, moja žena, syna, dcera, sedíme v izbe. Triviálny rozhovor, na ktorého obsah si však nedokážem spomenúť. Ale na chvíľku som bol s ním tam. Doma. To bolo hrozné. Mal by si sa s niekým porozprávať. Zle Nie zápolstníctvo našeho prejčaného ťatu. To bolo preč. Aha, a teraz je to preč všetko, hej? Áno, je to preč. Tomas, ale takto sa žiť nedá na, na Cerália, Číne a skúrených Mexiko. Minulom si dávno preč, teraz je to takto. Dobre, Takže sa už nezjavuje. Počul si ma, Tomás? Vydáš niekedy mailu? Hlavale. asistent, asistuješ mu, prepáč, zabudol som, asistentka. Ja len chcem vedieť, čo robí moja dcera v práci. Ja myslím, že je to normálne. Tak sa s mnou rozprávať. Ako? Ježiš Kriste. Že moja žena Kurva, ja ale ty si, moja žena. Dúfam, že si to tam nezabudla. Jasné, ale hovoril si o mne ako o svojej žene a preto som tak vysoko vo vzduchu, tak si ma stiskala, preto si hovoril, toto je moja žena, toto je moja žena. No, prepáč. Takže tam ostaneš? A myslíš, že ťa bude pozícia asi stentky naplňať? Ja viem, že ty si myslíš, že môj životopis písali levejčky. Zatiaľ, čo tebe lásku k informačným technológiám, zostal sa Mojžiš. Neviem, bude mať to Neviem. Neviem, maybe, dúfam, že hej. Prečo dúfáš? Pretože chcem, aby bola moja žena naplnená. Samozrejme, nie nejakým romantickým vzťahom s Thomasom fucking Edisonom, či ako sa volá. Možno mám naplňa romantický vzťah s tebou. Hm, nepokojne možná. Pretože som sympatický mladý. Som muž. Tvoj muž a ty si moja malá a milujúca manželka. Ja som hrozná manželka. Mm. Kedy sme mali naposledy sex? No, no. Čo v živote sme vlastne spravili? O veľa veciach sú ich stovky. Povedz jednu. No tak vidíš. <coughs> Ja musím za svojím životom niečo spraviť. Takže som kedy si kedysi mávala sny. Bývala som veselá. Teraz som za Ale no tak. Prestaň s ním. Teraz pôjdem na plnič umývačku a keď sa vrátim, myslím, že by sme sa mali pokúsiť o súlož. Hej, hej, to už nie je dobré. A asi predtým budem potrebovať sandwich. Hej, ja tiež. Všetko. Wiecie o tym, że z mojej raczej będzie choro? Nie zumieracie wszak nie. Każdy nie. osobą są. Prawda? Ano. Są umierać i muszę. Ciało nie może To je. Nie moc wiecie. Nie. Kurewski. A, wulgaryzmus. Osprawiedliwiam się. tampa do seu tu v mojej hlave. Prenaš. Asi ťa prišiel nesklamal, ale si len pravil chemický zvrat. Ďalší sen. V televízii pred chvíľou tancovala Mary Lou a to je nemožné. No? Počuješ? zničený, ale ty za nich problémy vyriešiš a dáš im nádej. Keď s skončíš, môžeš ísť. je trochu Nie. Ahoj! som počkať na to, ale tvoja suseda. Pani trpí stála pred svojim bytom a pozvala ma k sebe, čo bolo veľmi milé. Dobre, už ani slovo. Dobre sme si pokecali o nespavosti. Ja tiež nespávam najlepšie. Ju to trocha deprimuje, ale ja budem rád. Každopádne predstieral som, že som tvoj brat a ona mi dala náhradný kľúč. A vy hneď neodbijete, zavolám policiu. Tak to by si sa k priateľovi správať nemal. Nie si môj priateľ. Kurva, fix. Á, vybil sa čo? No, Mal by si si vypínať Bluetooth. Dobre, dobre, pozrite sa. Chcete peniaze, vypíše vám šéf. Preboha, takto si nebýval. Za mladá sme boli nerozlučení. Ľudia si mysleli, že sme bratia, no nie? A keď si rodene nepriznal, že si gej, stal som pri tebe, zabudol si na to všetko. Áno, to dobre, viete. U nás doma sa ti všetci otočili takto. Ale ja som ťa podržal vždy. Aj keď sa mi tvoja životná voľba nepáčila. Aha, <laughs> dobre, toto bude hlúb, on s niekým si si ma zmýlil. Nezmýlil. Áno! Preto všetci sú kurva heterák. A teraz to ti vypadnite z mojho Nepamätám si, že by som bol k tebe niekedy neslušný, Marko. By som ťa neposlal do reti. By som ťa nesúdil, ani som ti nenadával a teraz sa zdá, že sa chceš z celej tejto situácie vyvliecť. Ako keby si sa už dopredu rozhodol, že nie som dobrý človek, zatiaľ čo v skutočnosti máš. Ja nie som vôbec zlý, vieš. Oh, Ježiši, musím ma si potrebujem myšlienky. To teda vôbec nemám v ale je to V poriadku, oddychnite si, ale potom skrátka Môžem sa tu na chvíľku posadiť? strašný idiot. Mimochodom, má si prekrásny Myslím, že by to mala byť pomoc v zmysle starostlivosti, pán Newton. Ty si taká moja sestrička, čo? Hej. <laughs> Neviem. A, a, asi skôr nie. Ale vieš, ako sa volám? Áno, ste to na Miro Newton. neviem. A ste sa aj pokusili vrátiť sa domov. Ale... Ale... Ale ľudia na vás robili veľmi škaredé pokusy. Ve, veľmi vám ublížili a tak ste, a tak ste zožaleli. Nikdy sa vám nepodarilo dokázať kto ste a oni vám nikdy To preto máte chorú hlavu. To všetko vám zlomilo srdce. celý váš príbeh a svojom nič. Čo Máte svoje veci? Ja som vás A však vás platím. To nie sú vaše veci. Či teda Eh, v pohode teda, ak sa to Nie, Jasné. Takže ich tu máte len tak pohodené. Pripomínam vám jedno... Nepotrebujem jej veci, aby mi ju pripomínali. to. Nemusíte odpovedať. Kedy vás opustila? Veľmi dávno. Milovala vás? Áno. A ju? Povedzte trošku privedá otázok za krátky čas. to som brigadovala pre prieskum trhu v obchodnom centre, dokážem položiť 39 otázok než minútu. To je... To je jediné, čo mám talent. Takže... Milovali ste ju. Teraz by ste sa mali spýtať vy niečo mňa. Nemáte nikoho doma, kto na vás čakal? preč. No niekedy, daj som ešte idúci. Počkaj, dobre vieš, aký tu som sa už pokúšal pozdoriť. Mal som na to potrebnú techniku. Ja viem. ja viem. O mňa všetko o sebe nič. Prčite tu. Lebo Mary Lou vám zlomila srdce. Zabudnite na ňu! A začnite robiť niečo nové. Napríklad, stále ste uviazli medzi dvoma svetmi a jediná možnosť je spraviť niečo nemožné. Obšialená. Vypadni. Chod preč. Chcem spať. Pána. Myslíte si, že nechcem? Netuším, kto som a ani čo robím. Ale myslím všetko, čo mám. Nie, nie, nie. Nie, neskutočné. nessa situação. Você doce está oscilando feito, feito. Czy wy robicie? Z kim za to złamaliście? Wiele Karabin jest zadłużona tylko drogą zasadniając. Nie wiem, na co przeżywać. Jak tak po leku. Człowiek, czasami. Mam strach. Widziałam was. Jakie to nie jest potom nějakého muža, další druhý. Ak som sa teda ešte úplne fú, ale teda mne sa to riadne zaušuje. <laughs> Na to różne skoro. Dziękuję. Ďakujem. Ste spolu dlho? Asi rok. A o týždeň, o týždeň sa budeme vrátiť. No tak to je veľmi vzrušujúce, gratulujem. Zdravím! To je Marni, moja priateľka. Ahoj. Mimochodom, ja som Ben. Valentín Ben ma teší. O, veľmi pekné meno. Marni, práve som hovoril, to do Benovi, že vy dvaja, tak sebe veľmi hodíte. Ste prekrásny pár. O, ďakujeme a gratulujem blížiacej sa svadbe. Ďakujeme. Ten sa každému raz popáli, tak vedeli ste, že Svetý Valentín je patronom Slovencov? Áno, áno, to je pravda. Tak čo, ako ste sa vy dvaja spoznali? naozaj chce Ak vám to neprekáža? Nie, nie, nie. Ale robí si srandu. Nie, úplne ma to zaujíma. Vážne. Som beznádejný romantik. Z takýchto vecí priam šuhiem. A ja úplne. No, no, no povedz, Benny šťastný, keď to môže každému rozprávať. Ale jo! No. Ale je to pravda. Dobre, to, je to rozkošné, ale možno to utíkne. Dobre, povedz. Takže, sedel som v taxíku. Mm-hmm zastavili sme na križovatke, bola červená, kde je. Zrazu sa pozriem doprava a do vedľačného taxíku sedela Maja. Zapozerali sme sa na seba a vzniklo medzi nami osudové prepojenie. Jasne. Zrazu naskočila zelená, môj taxík sa bolo rovno za ťačovaním. za roh, Preboha to snad nie. Dokážete si predstaviť, ja som po celý zvyšok cesty trpel pocitom stratenej lásky. No takto, šiel som k môjmu kolegovi do Sweet baby Lord Black Jesus. Čo to je? Tvoje vlasy, kurva? Čo? Čo, to, to si mal v pláne? Takže čo, je to nehoda? Ne. Vieš čo, je to úplne jedno. Toto je o mne, tak sa cítim dobre. Vyzerá to píšeme. Oj, sa. Vyzeráš ako šmolinka. Nie, nevyzerá. Dala, vyzeráš ako zasrata šmolinka. Nevyzerá. Áno, vyzeráš. Ne, nevyzerám! Šmarlinka nemá modrú kožu, ty tupý kreten! Prevásak! Nemôže raz robiť niečo bez toho, ak má trápu názor. Teba je tam oči, nevidíš ma na dáva, máš modré vlasy, kurva! Však som čítala tú etiketu, viem! Kde je zdatame o šmolkové? Ja meškám. Ale ja si to bojím, Tony. Tak by sa ti páčilo, však? Takže urobila. Mm. Hm. powiedzą nam robić każdy na razem to, czy zabrałem już patrzy, czy ma potrzebuje albo taka. Taka z nim. Jeszcze czasu. Pracuję. A, spałaś tam. Nie, nie spałam. No, teraz i kamerę spałam. Nie, nie spałam. Nie, nie pamiętasz. To wyjechałeś! Nawet na tym pozor. Drżono! Ty się mi zaniewała jaki? Kur'an že meškám. Ani ste si to nevšimli. Nevadí? Chcete, aby som vám robila sandwich? Nie. Poďme na to. Počkaj, Flaško. Je to váš posledný rozhovor s Merilu. A proč to robíte? Je to terapia. Svetla, zvuk, akcia! już nigdy nie wracisz do Tomi. To wiesz. Ale tu... Tu o sobie na wszystko. Znaczy masz ja. A teraz jego to do domu. Proszę mi o ojciec, że nie pan nie chce walki, bo bym wiem, że zapomnieliśmy. Bo, bo, bo, bo. Nasze łaski bajkami Nie wiem. Nie wiem. Josia replika! A no, no, no ja wiem, ty máš doma rodinu a deti, ale, ale keď sa vrátiš domov, ak vôbec budú pravdepodobne mŕtvi domy. To nehovor, nehovor na nesrašné veci. Ak stále chceš ísť preč, musíš, musíš si ľuďom dokázať, čo si. Pretože oni, oni si myslia o tebe, že si iba, že si iba obyčajný blázon, ale, ale ak im ukážeš, že nie si jeden z nás, tak Naprawdę, nic nie dzieje, to jest ostatnie chcę. Ale są no... down. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. aby som zastal. Takto. Cítil som, že niekto potrebuje moju pomoc. Pošiel som do haly. A videl som, že vychádzate z byta. A plačete. Je to tak? Takže ste do niekoho zamilovaná, nemusíte odpovedať, preto ste plakali. Mohlo by to byť tým, že vyapáni Newton ste zamilovaní. Vyžívate som žije všetko postav. A potom som z ničoho nič dostala túto prácu, ktorá mi dala dlhú hranu sa spustila. Ale čím viac času trávim v tým menej si pamätám svoje staré že są to całe roki. Ale tam stojím. Bez kuska własnej osobności. Kiedy chcę Cítim, že Mary Lou prichádza. Chce si ma prihlásiť. Oblieka si jej šaty, ona si berie môj hlas. A vtedy... Oh, oh. chceš, aby som ťa volal? Meril. Myslíš, že by si nás mohla zoznámiť, Meril? Dáva si veľký pozor na to, s kým sa Ja tiež. ale stala sa mi veľmi zvláštna vec. Kráčal som okolo, takto, a všimol som si, že Meryl je veľmi smutná. Robil som, že pre vás pracuje, len aby ste vedeli. Ja nie som ten typ človeka, čo vybehne na ulicu a vykričí do sveta, kto by ma tam odkiaľ práve vybehol. Mary Lou neexistuje. Rozumiem, ale práve teraz zrejme áno čo som mal vplyvy? Tú fotku. Áno. Áno, pane. Pokiaľ máte. To je veľmi komický príbeh. Čo vás nevidel? To si nemyslí Vajmo. Viem, že áno. Toto je Valentín. vypadne. Eli potřulištěma. Čo? Nie. To raketa je to. Vy staviate si tým Skutočnú raketu? Áno, staviame raketu. A nepostavili ste už jednu. Bol som tedy chlapec, ale pamätám si to jasné, že si to pamätám, každý si to pamätá. Postavili ste raketu. Ale oni vám ju nedovolili odštartovať však. Toto vyzerá lacnejšie. A stále sa o rakety zaujímate? Áno. A prečo? Pretože nepatrím do tohto sveta do akého sveta? Nepatríte do tohto sveta. Nie, kurva, že to raz tak. Je to dievča teraz tu, Tommy. Prosím vás, ja som vás žiadal, aby ste ma takto neoslovovali. Chodte preč, prosím. Obidvaja, vypadnite z môjho bytu, chodte, prosím vás, preč. Ale ja som vám pane. priateľstvo a zamilovanosť dokážu zhorknúť, a tá horkosť sa do človeka zažerie a trhne. Vždy som si myslel, že musí existovať lepší svet, než je tento. Tento zlý svet sa ale dá prepísať. Dá sa z neho uniknúť. Takže keď už nič iné, Pán Newton, dokážem vám ponúknuť potrebnú pomoc a podporu pri hľadaní pokojného miesta. Dokážem to, viem, že áno. Čo ste mu spravili? Ja nerozumiem, čo máte na mysli. Michael, niečo som videl. To asi bude len výplod vášho mozgu. srané kapotky. Možno by si mohla prejaviť trochu súcitu. Človek rozumie za tú pridáku, to dokáže hocikto. Ale dovolí mu, aby našiel nádej tam, kde nie je. To je ozajstné milosrdenstvo. Zasraná druhá evangelium. Hm. Chcem byť obklopená láskou. Na veci! A ja! Ignorovali ste nás, ty a ten. Prečo? No, Nemysleli sme to tak. Ale áno, mysleli. Toto je moja snúbenica Mary Lou. Chcete počuť príbeh o tom, ako sme sa spoznali? Jasné, prečo nie? Mary Lou miluje ľubostné príbehy. Chceš povedať Miami? No, jasný, prečo nie. Vieš, to nám bolo zvláštne, sedel som v taxíku. Zastavili sme na križovatke. Meryl sedela vo vedľajšom taxíku. Zadívali sme sa na seba. V tom momente medzi nami vzniklo osudové prepojenie. Potom naskočila zelená, môj taxík pokračoval rovno zatiaľ, čo Lou zamočil za roh. Celý zvyšok cesty som trpel pocitom stratenej lásky. Och, a to je No, šiel som môjmu kolegovi do Brooklynu. No nikdy predtým som u ňoho doma nebol. si zastavil pred domom. Zaplatil som, vystúpil. A v tom momente pri obľúbniku zastavil ďalší taxík. A z neho vystúpila Mary. Neuveriteľné. Dívali sme sa na seba s absolútnou vďakou. Sám vesmír sa postaral o to, aby nás spojil. Zdá sa vám to vtipné? Nie, to vôbec nie je vtipné, to je krásny príbeh o tom, ako dvaja mladí ľudia našli lásku, ale ty ho vieš povedať o mnoho lepšie ako ja. Myslím, že by ste mali ísť. Prečo? Pretože z nie sme hodní, aby sme boli účastní toľkého šťastia, kazíme vám ho nejako? Áno! Najmä teraz ho kazíte. iba viete o tom? Pretože vám prišla pomôcť. A nie je to náhodou len výplod vášho mozgu, ktorý vás má spasiť. Možno hej, neviem. Všetko sa rúca, minulo zmizne a vás udrží len raketa, ktorá vám ponúka lož a neexistujúce dievča, ktoré vám dáva nádej. <laughs> Myslíte si, že to je nádej? V Nie marazme nezostalo nič iné. Takže nielen, že vaša mysel sa s vami zahráva, zjavne vám váš mozog predhádzuje niečo zamaskované za nádej. Aj to vedem. Opravdu. A videl som, čo ste dáte. Samozrejme. Hm. Chcel som urobiť niečo láskavé. Vždy bude existovať láska, ktorú pre nás Počujem ich, ako mi to hovoria. Neustále. Ej, ti! Ano, ti, pod sebe. Pod sebe! Mam predseba palovnik. Oh. Se trochu starší, ale som sa myslel. Palovnik vyznieva trochu hlúpo. Ale hoci, aký vydáte. Teraz vyznieva hlúpo. Poďme si. Mégis bajrádésen pláne mióta a vég? Nem. Na, meg olvasd meg. Valaki viszont zsinál. Valaki skutočne dievča. A ďalej! Asi kilometr od mojho domu podrezali hrdla a zakopali ma. Ležala som tam so zatvorenými očami bez akejkoľvek bezúcnosti. Ani som nebola poriadne mŕtva. A zrazu otvorím oči a kráčam po druhej Evelyn. A uvidím v okne stáť vás, ktorý som k vám prišla prvý sooner